O dinheiro mata. A pobreza faz chorar. A paz agonida. Tá o pensamento se Mas tudo vai ficar bem, ficar bem, ficar bem. de onde eu sou não reflete o que ele é. Quero tudo que eles têm, tenho tudo que eles querem. Vida sofrida, hoje eu quero é um brilho na guarita. Atenção pra minhas fitas, sexta mais de mil visitas. O mesmo céu que pra uns é bem melhor. O mesmo céu pra outros já demorou. Pô. Sucesso tá escasso, conquiste o seu espaço. Tem o jeito certo, o jeito errado então Drink, gelo, whisky pros gladiador Requinte, puta, chique, salve, sofredor Tô de novo valor Cê gosta não que eu sei Porque a mesa virou E o plebeu virou rei A meu domínio Encontrei o dono do mundo mendigando lombra cagando pra vagabundo e por isso tô vivo E o frevo começou Quero te ver sorrindo e compensar o que cê passou Quantas vezes dei é de madrugada Pé na porta, arma na cara Quebra tudo e não acha nada Satisfação pra mim é ver Gamba é pensar fim de semana, que frevo a gente vai dar? Hum, na Guilherme plante uma chocolate. Fumacê gira do mundo, desengraxate. Um momento pensante, dispenso diamante. Compensa ser um cisco sábio em terra de gigante. Mas tudo vai ficar bem. Estanca a pipa, treme, arranca os telhados. Sobe a fumaça, braseia o baseado. Acende e apaga a vela do finado E eu sobrevivendo nisso tudo, eis aqui Moleque de belo pichain, nada pra oferecer Rótulo de humilde MC, tá aí Eis engraxate, concurso superior Como exemplo muito ensinou E o estado não graduou, sofredor Que valoriza o sofredor inocente que faz lágrimas de dor virá dinheiro com o tempo Quantos vejo no momento afogado em prantos, lamentos Ri na tua cara por fora e sofre morrendo por dentro Eu não quero trocar sua vida em diamante eu dou a minha pela sua e os brilhantes Eu quero eles contente e não com medo de mim Eu quero os boy regando as papoulas do meu jardim Então vem, nós dois compõe essa vacina Tens contato e você financia firma Um momento pensante, dispensa os diamante Compensa ser um cisco sábio em terra de gigante Mas tudo vai ficar bem